Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovom serijalu govorimo kako da se mi kao muslimani obhodimo prema svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo. Naša lijepa vjera, dini islam, regulisala je sve te odnose. Kako se obhoditi prema roditeljima, kako se obhoditi prema djeci, kako da se supružnici obhode jedni prema drugima, kako da se obhodimo prema našim prvim komšijama, kako da se obhodimo prema našoj rodbini, kako da se obhodimo prema ostalim muslimanima, od njih siromašnima, imućnima, kako da se obhodimo prema jetimima, siročadima, prema udovicama i svim drugim, kako da se obhodimo prema nemuslimanima, kako da se obhodimo ne samo prema ljudima, već i prema životinjama. Naša lijepa vjera dini islam, odnosno Allah dželavala, naš uzvišeni gospodar, objavljujući nam vjeru islam, sve to definisao, regulisao, nešto nam naredio, nešto nam zabranio, poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam da nam to pojasni i svojim primjerom pokaže kako održavati veze sa svim spomenutim kategorijama. U ovoj emisiji govorimo o posebnoj kategoriji i održavanju veze s njom, lijepom obhođenju, naprotiv činjenju svake koristi dotičnoj kategoriji, kategoriji ljudi i odagnavanjem svake moguće štete od te kategorije. Održavati vezu s ovom kategorijom ljudi je i tekako obavezno. Naprotiv, prekidanje veze s njom smatra se velikim grijehom i kod Allaha subhanahu wa ta'ala na drugom svijetu, ahiretu, obećavaju se teške kazne za one koji kidaju vezu s ovom kategorijom ljudi. O kojoj je riječi kategoriji ljudi je, o čemu govorimo, o kojoj to kategoriji ljudi je riječ, to je dakle rodbina. To je bližnja rodbina. Neophodno je održavati vezu s bližnjom rodbinom strogo naređeno. Svi islamski učenjaci se slažu i mnogi od njih prenose, prenose dakle ovo jednoglasno mišljenje. Imam Kurtubi, Al-Qadi, Jad i drugi, da je obaveza održavati vezu s rodbinom i da je jedan od velikih teških grijeha kidati vezu s rodbinom. Prije svega, šta znači održavati vezu? S rodbinom i sa svim drugim ljudima. Šta podrazumijeva se pod riječima održavanje veze. Ne znači, dakle, da se posjećujemo samo, da se obilazimo, da pitamo jedan drugoga za naše stanje i sl. Ne. U šerijatu, u našoj lijepoj vjeri dini islamu, pod održavanjem veza s nekim, misli se da nastojimo omogućiti, obezbijediti, postignuti, svaku moguću korist dotičnoj osobi i od nje odagnati svaku moguću štetu. Koliko smo u mogućnosti? Dakle, ukoliko kažemo da održavamo vezu s našim roditeljima, s našom djecom, s našom rodbinom, s našim komšijom i slično, to znači da nastojimo da mu obezbijedimo, da mu pomognemo da on ostvari maksimalnu korist u svome životu na dunjalku i ahiretu. I šta znači još? Znači odagnati od njega svaku moguću štetu. Čuli smo, vidjeli smo, mislimo da mu se sprema nekakva šteta, naša obaveza je da ga zaštitimo od te štete. To se podrazumijeva pod održavanjem veza. I obratno, pod kidanjem veza misli se dakle da nanosimo štetu dotičnoj osobi, a ne obezbjeđujemo joj potrebnu, potrebnu korist. Kao što reko, strogo je obavezno održavati vezu, vezu s rodbinom. I veliki grijeh, jedan od teških grijeha, kidati vezu s njom. Brojni su koranski ajeti, ajeti u Allahove knjizi u kojima nam Allah subhanahu wa ta'ala pocrtava da vodimo brigu o rodbini. Pocrtava nam brigu o rodbini, da obratimo maksimalnu pažnju prema rodbini, da joj činimo svaki vid dobročinstva. Brojni kuranski ajdi, neki od njih. Kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-Baqara وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَةِ I sjetite se kada smo uzeli ugovor od Benu Israila, kada smo s njima sklopili ugovor, kada smo uzeli od njih obećanje da ćete obožavati samo Allaha jednog jedinog, nikoga više, i da ćete svaki vid dobročinstva činiti svojim roditeljima i svojoj bližnjoj rodbini. Da ćete svaki vid dobročinstva činiti roditeljima i svojoj bližnjoj rodbini. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također, u suri Al-Baqara Lejsel birra an tuvallu vujuhekum qibel al-mešrike wal-magrib. Nije dobročinstvo da okrećete svoja lica prema istoku ili prema zapadu. Walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala 'ala hubbihi dhawil qurba. Već je dobročinstvo da vjerujete u Allaha i da vjerujete u sudnji dan da vjerujete u meleke, da vjerujete u knjige, da vjerujete u vjerovjesnike i da imetak koji vam je drag dajete svojim bližnjima. Da svojim imetkom koji je i vama drag pomažete svoju bližnju rodbinu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ Pitaju te kome da udjeljujemo taj imetak? Eto, taj imetak koji nam je dragi, trebamo udjeliti, trebamo izdvojiti zekat na njega ili ga dati kao sadaku kome? Kaže, reci imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima, bližnjoj rodbini. Naravno, u svim ovim kuranskim ajtima Allah subhanahu wa ta'ala spominje i druge kategorije, spominje siromahe, spominje jetime, siročat i slično. Ali pogledajmo dakle, Ko se prvo spomnje? Roditelji zato što su oni čovjeku najbliži. Zatim njegova bližnja rodbina. Njegova bližnja rodbina. Njegov djed, nena, njegov amiđa, njegov dajđa, dajđa, zatim tetka s jedne strane, tetka s druge strane, njegova djeca, unučad i slično. Bližnja, bližnja rodbina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ A po Allahovoj knjizi rodbina jedna drugo je najpreća. Rođaci, oni koji su u rodbinskoj vezi, u uskoj, bliskoj rodbinskoj vezi, oni su jedni drugima najpreći da se pomažu, da se podržavaju u postizanju koristi i odagnavanju šteta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَ Samo Allaha obožavajte i nikoga drugog mimo njega. Nikoga mu ne smatrajte ravnim i svaki vi dobročinstva činite svojim roditeljima i svojoj bližnjoj rodbini. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ahajtu kojeg često možemo čuti tokom džume, pred kraj džume, džumanske hutbe, kada imam hatib na mimberu kaže inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Doista Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pravdu naređuje dobročinstvo i naređuje da se dadne jeli, pravo, da se pomogne bližnji, da se udjeljuje svoj imetak na bližnjeg. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَآتِ ذَلْ قُرْبَا حَقَّهُ i podaj bližnjem njegovo pravo. Daj bližnjem njegovo pravo. Bližnja rodbina kod nas ima pravo. Vidjet ćemo kako, na koji način, dakle, da održavamo vezu s njom. To je, dakle, njeno pravo. Održavanje veze s rodbinom je pravo i vidjet ćemo koliko je to pravo, koliko je lijepo, koliko je pohvalno, koliko, je, koliko će čovjek zato biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala na drugoj strani. Oni koji kidaju rodbinsku vezu, čućemo šta će biti s njima. Zatim, dakle, u hadisima, Allahu poslanik alihi salatu oslam mnogo, mnogo pocrtava rodbinsko pravo, pocrtava rodbinu, održavanje veze s njom. Brojni hadisi, kao i kuranski ajti hadisi, ako ne, i više ima hadisa koji govore o rodbini, kako se obhoditi prema rodbini, koliko je to dobro i na drugoj strani koliko je pogubno zapostavljati rodbinu, kidati rodbinske veze. Tako u hadisu Ebu Ejuba ansari radijallahu talan, on nam prenosi ovaj slučaj. Kaže Ebu Ejuba ansari drug Allahovog poslanika, alihi salatu sam, došao je neki čovjek Allahovom poslaniku, sallallahu alihi wasallam, i upitao ga, rekavši, obavijesti me o dijelu. Koje je to dijelo koje će me uvesti u džennet? Allahov poslaniće, hoću da mi kažeš dijelo koje ako ga budem radio, na njemu strajavao, umro na njemu, ući ću u džennet. Pa mu kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, obožavaj samo Allaha i nikoga mu ne smatraj ravnim. Obožavaj samo Allaha i nikoga mu ne smatraj ravnim. Obavljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj rodbinske veze. Allahu akbar. Hoćeš da uđeš u džennet? Obožavaj Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ono što Allah voli, čime je zadovoljan, to čini samo Allahu. Od namaza od dove, od učenja Kur'ana i svega drugog, traženja pomoći, traženja nafake, traženja obskrbe, sve to traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i sve to upućuje samo Allahu dželle vala, nikome drugom, jer ti niko drugi ne može dati nafaku, ne može ti dati obskrbu. Niko drugi ne zaslužuje da svoje čelo spustiš njemu na seždu. Niko drugi, do Allah dželle vala, Allah te je stvorio. Allah te je tako lijepo stvorio, dao ti tako lijep izgled i obasuo te mnogim blagodatima, zar da nekome drugom upućuješ i okrećeš svoje ruke, okrećeš svoje lice i slično ne, obožavaj samo Allaha i nikoga mu ne smatraj ravnim. Obavljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj vezu s rodbinom, održavaj vezu s svojom bližnjom rodbinom. Bilježi se od Ebu Zerra, radijallahu talanda je rekao, oporučio mi je moj prisni prijatelj. Ko? Allahov poslanik alihi salatu wasalam ostavio mi je u oporuku, oporučio da se toga pridržavam čvrsto, da se ne ostavljam toga. Šta mu je oporučio Allahov poslanik alihi salatu wasalam? Kaže da se ne bojim ničijeg prigovora, da kažem istinu, da kažem hak i da se na tom putu ne bojim ničijeg prigovora i oporučio mi je da održavam rodbinske veze, da održavam vezu s rodbinom, makar oni htjeli prekinuti vezu sa mnom to je onaj koji održava rodbinske veze. Kada rodbina želi prekinuti vezu s njim, on na svaki mogući način nastoji da sačuva tu vezu. Nije dakle održavanje rodbinskih veza, kada oni s tobom održavaju, hoće žiti. Kada oni prekinu zahladne odnose, zahladni šiti. Ne, to dakle nije, potim se ne misli na održavanje rodbinskih veza, već se na održavanje rodbinskih veza misli kada oni žele da prekinu kada neće da znaju za tebe, ne vole da čuju ništa o tebi, naprotiv o tebi govore sve loše, drvlje i kamenje na tebe svaljuju, ti nastojiš da ih nazoveš, da ih posjetiš, da im pošalješ hediju, da ih pomogneš kada čuješ da su u nekakvoj tegobi i slično. Pa kaže, oporučio mi je, stavio mi je u oporuku moj pristni prijatelj da kažem istinu i da se na tom putu ne bojim ničijeg prigovora i da održavam vezu s rodbinom, makar ona htjela da prekine vezu sa mnom. Aisha radijallahu ta'ala anaha prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao, poslušajmo dobro ovaj hadis, opasan hadis. Kaže, rodbinska veza je okačena za arš. Arš je svod, krov, svi stvorenja. Sva stvorenja su ispod arša. Allah dželovala iznad arša rodbinska veza je okačena na arš, obješena za arš i govori ko bude održavao, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala i kaže ko bude održavao vezu sa mnom, neka i Allah održi vezu s njim. A ko bude kidao vezu sa mnom, neka i Allah prekine vezu s njim. Allahu akbar. Ko bude održavao vezu sa mnom, kaže rodbina, neka i Allah održava vezu s njim ako prekine vezu sa mnom, ko ne želi da zna za mene, ko ne želi da mi pomogne, naprotiv onaj ko mi odmaže, neka Allah prekine vezu s njim, neka i Allah ne pomaže njega. Slično, dakle ovaj hadis je vjerodostojen, ovaj hadis ima drugi citat od Enesa Ibn Malika radijallahu ta'ala u kojem stoji da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ja sam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ja sam svemilosni i milostivi i ime rodbine sam izveo iz moga imena, jer se za rodbinu kaže Rahim. Za rodbinu se kaže Rahim, a od Allahi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu i kuciju, ja sam Ar-Rahman, Ar-Rahim, svemilosni i milostivi i ja sam ime rodbine izveo iz moga imena, pa ko bude održavao vezu s njom, i ja ću održavati vezu s njim. I onaj koji bude kidao vezu s rodbinom, i ja ću prekinuti vezu s njim. U trećem citatu stoji da je Allah subhanahu wa ta'ala dao na izbor rodbini. To je spitao rodbinu, jesi li zadovoljna? Kada se rodbina, nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sva stvorenja i kada se požalila Allahu subhanahu wa ta'ala, zatražila od Allaha subhanahu wa ta'ala da je zaštiti, da je sačuva i upitala je li ovo mjesto gospodaru, gdje se upućuju dove tebi i gdje ti primaš dovu, pa je rekao da. Nakon toga zatražila je da se održava veza s njom, pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao jesi li zadovoljna da onaj koji bude održavao vezu s tobom, da ja održim vezu s njim i da onaj koji bude prekidao vezu s tobom i da ja prekinem vezu s njim, rekla jesam, Allah subhanahu wa ta'ala je na to uzvratio rekavši to ti i pripada. Dakle, koliko je dobro održavati vezu s rodbinom, toliko je dobro da i Allah održi vezu s tobom. Ne možemo bez Allaha dželovala nikoliko je trepta i oka. Pa ne smijemo kidati vezu s njim. Kako ljudi kidaju vezu s Allahom subhanahu wa ta'ala? Tako što kidaju vezu s rodbinom. Onaj koji prekine vezu s rodbinom ne želi da zna za svoju rodbinu, bližnju rodbinu. Ne želi da zna za svoga oca, za svoju majku za svoju djecu, za svoju unčad, za svoga brata, za svoju sestru, za svoga amiđu, za svoga dajđu, za svoju tetku s očeve strane, za svoju tetku s majčine strane, to je rodbina s kojom je obaveza održavati rodbinske veze. Obaveza održavati rodbinske veze. Nastoji, nastojati im postignuti korist i odagnati od njih štetu. To je ta rodbina s kojom je obaveza održavati, održavati vezu. Pa dobro se čuvajmo da ne prekidamo vezu s tom rodbinom, jer ukoliko prekinemo vezu s njima, Allah subhanahu wa ta'ala vrlo lahko može prekinuti vezu s nama, jer je to Allah subhanahu wa ta'ala i obećao. Također, Enes ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi hadis u kojem Allahov poslanik alaihi salatu uslam govori o vrijednosti održavanja rodbinskih veza, pa kaže koga raduje da mu se poveća bereket, u njegovom životu, da mu se poveća i metak i da mu se, u jednom citatu stoji, da mu se poveća život, da mu se produži životni vijek. A u drugom citatu, da se po lijepom spominje da bude dobar u svome životu do svoje smrti i još posle smrti da se lijepo spominje, kaže Allah, poslanik alaihi salatu sam, ko to želi, neka održava rodbinske veze. Nema ni jednog od nas da ne želi da ima i metka, Nema ni jednog od nas da ne priželjkuje da živi i nadživi mnoge. Evo načina kako da ostvariš svoju želju. Da ti Allah dadne imetka ili da ti poveća bereket u tvome imetku kojeg imaš, da ti bude on dovoljan. I da ti produži životni vijek ili da ti dadne bereketa u tvome životu da ono vrijeme koje živiš, da uradiš, postigneš, ostvariš svoje dunjalučke želje. Abdullah ibn Selam, radijallahu talan, prvo što je čuo od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kada je on došao u Medinu, prvo što je rekao Allahov poslanik, sallallahu alihi wasalam, kada je došao u Medinu, rekao je, o ljudi, širite selam, širite mir, pozdravljajte ljude džennetskim pozdravom. Assalamu alaikum. Nemojte mijenjati za nekakve druge. Zdravo, čao dobar dan, dobra večer i ostalo. Sve to može doći poslije selama. Prvo da se širi selam. Jer kad nazovemo Esselamu alaikum, još ukoliko dodamo wa rahmetullahi, wa barakatuh, šta to znači? Zašto brojni muslimani, muslimanskim selima, muslimanskim mjestima, gradovima izbjegavaju selam? Pogotovo omladina nije odrasla na tome, pa i ne zna, nepoznato im je. A i oni koji znaju za selam nazivanje selama, ne nazivaju selam upravo zbog nepoznavanja značenja. Oni znaju da je selam muslimanski pozdrav, međutim šta znači selam nije im poznato. Kada kažemo eselamu alaikum, to znači da osobi kojoj nazivamo selam želimo spas, zaštitu od svakog zla. I ukoliko kažemo wa rahmetullahi wa barakatuhu, i želimo ti Allahovu milost i Allahov bereket, odnosno želimo ti da postigneš svako dobro, jer se nijedno dobro ne može postići osim Allahovom milošću i bereketom od Allaha. Ništa mi ne možemo postići od dobra osim ako nam se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje, ako nam se Allah smiluje, dadne nam bereketa u našem životu, mi postignemo dobro. Ko nas može zaštititi, sačuvati zlate gobe, ne da će, iskušenja belaja Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Pa zbog toga kaže Allahov poslanik alihi salacom, o ljudi širite selam, jer je selam najljepši pozdrav. Želimo ljudima spas od zla i postizanje svakog dobra. Zatim kaže hranite gladne, one koji nemaju osnovnih uslova za život, koji nemaju hrane dovoljno, koji počesto zanoć je gladni, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurno. Allahu akbar. O ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurno. Hoćemo u džennet? Evo načina, evo puta. Četiri stvari. Širimo selam, drugim hadisma je došlo i onome koga znate i onome kome, koga ne znate, njima nazivajte selam. Hranimo gladni ukoliko smo u mogućnosti da kupimo, odnesemo ili da napravimo kod kuće, odnesemo, nahranimo siromahe, da održavamo rodbinsku vezu, da saznamo, da pitamo babu, pitamo majku, ko nam je to sve rodbina, da se upoznamo s njihovim stanjem, da ih obilazimo i slično, na ovakav način još noću ako možemo da klanjamo od noćnog namaza, ako Bog da, sutra možemo slušati o propisima namaza, noćnog namaza, kako ga obaviti, kada, na koji način, koliko rekata i slično, dok drugi ljudi spavaju, to su sigurni putevi do dženeta. Zatim, Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi da je Allaho poslanik alihi salatu osallam rekao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Allahu ekber. Što kaže poslanik alaihi salatu sam u svim ovim savjetima ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Dakle, jedan od pokazatelja da vjerujemo u Allaha i sudnji dan jeste da održavamo vezu s rodbinom. Kako da ne? Kada nam je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Da nas mnogi kažu vjeruju u Allaha, a oglušili su se maltene od sve Allahove naredbe i zabrane. Ono što je Allah naredio ne čini, ono što je Allah zabranio o veliko čini. i ne stide se nikoga pri tome. Također Ebu Hurere radijallahu talan prenosi da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao doista ljudska dijela, dijela Ademovih sinova se izdižu i izlažu pred Allahom subhanahu wa ta'ala svakog četvrtka, dakle uoči petka, četvrtak nam već uoči petka, pa se ne primaju dijela onoga koji kida rodbinske veze. Ne primaju se, ne primaju se, ne izlažu se pred Allahom i ne primaju se kod Allaha subhanahu wa ta'ala dijela onih koji kidaju rodbinske veze. I došlo je također jasno, prejasno u hadisu Džubeira ibn Mut'ima radijallahu talan da je Allahu poslanik alihi salatu oslam rekao u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Eto koliko je opasno zapostavljati rodbinske veze. U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Zato upoznajmo se sa svojom rodbinom. Ko nam je sve rodbina? Pogotovo bližnja rodbina s kojom nam je obaveza održavati rodbinske veze, Zatim upoznajmo se kako, na koji način održavati rodbinske veze, odnosno kako, na koji način da im postignemo korist u njihovom i dunjalučkom i ahiretskom životu i kako da od njih odagnamo svaku moguću štetu.